Леле мунцы чакура, тих я за мурте гура. Леле мунцы чакура, тих я за мурте гура. Тих я за мурте гура, цена дратун к te unu. Тих я за мурте гура, dratul câteu, E ținea dratul câteu, Nu-l juri n-adunăm, Adunumul ținea dratul câteu, Nu-l juri n-adunăm, Adunumul Ținea da doi câte doi, zori Zoris ne turnem nepoi Ținea dradoi câte doi, Zoris ne turnăm năpor. Înale se mușata hoare, Cu băseare ca școala. N-ale se mușata hoare, Cu băseare ca școala. Ede, ede, ede, ede, magari murțianii la Cumalgar. Din punea oile la gare, mustianii la